facila linguaggio helpas al milionoi da homoi. Simpla gine estas, la facila linguaggio. Male, formuli complica in texto in en facila linguaggio, povas esti granda de fio. La faculoi, la facila linguaggio estas grava, senso hava kai helpa por milionoi da homoi en la german parolae landoi. Ocase de la internazia tago de la facila linguaggio, jela dudec oca de maio, la faculoi postulas plida offertoi, cae indicas, che existas tiu rilate multae farendagioi. Facila linguaggio estas considerata kiel silo por inclusiva comunicado. Gi ebligas al personoi, kiui havas problemoin pri legado cae scribado, partoprenon cae memstara indecidoin, diras vivo helpa organizo en occidenta regiono de Germanio. Alla cel gruppo appartenas homoi cun mensa handicapo au cun demenzo, cun problemoi en lernado au cun nesufficiai conoi de la germana lingvo, cae ciui, ciui havas problemoin cun complicai textoi, ciel exemple letteroi de statai autoritatoi. Facila linguaggio lau la vivo helpa organizo, estas ancora un esuffice disvastiginta. Oni alvocas tial autoritatoin, cae privatain entreprenoin, veti pri facile comprenebla comunicado por ciui. En Austrio, la inclusiva redaccio de la periodaggio aliflanque, sin directas de quelcae monatoi al circau septcent mil homoi en la lando, ciui ne comprenas la tradizian giornalismon, chargi estas tro complexe preparita. Ecte unu semaino estas havebla el dono pri la venontai balotoi por la Europa Parlamento. Sur la pagiaro de la magazino trovigas crome orientigia helpo pri la EU balotoi en simpla lingvajo. Ancao en la ret pagiaro de la publica radio cae televido, trovigas plurai comunicoi tage en facila lingvajo. Facila lingvajo estas lingvajo cion ciu comprenas. Ancao malfacilae aferoi estas clarigeblai en facila lingvajo diras germana interpretistino. La frasoi estas mal longai. En ciu fraso trovigas nur unu informo. Complicae vortoi cae mal longigoi estas clarigitai. La interpretistino estas convincita. Comunicado en facila linguaggio povas esti utila por ciui homoi en multai locoi estas lau si complexe, fari declaron de impostoi a formuli peton prilogia subtena mono. Se tio povus esti simpligita, tio sparus al multae homoi vivo tempon cae energion. La timo che la ricezzo de la lingvo tial suferus estas sen basa, diras la interpretistino nenio el la enhavo perdigas, male, povas aldonigi io. Se oni demandas tiel, che ciui homoi povas compreni la demandon, tiam oni ricevas pli diversain, pli plur tavolain respondoin. Crome, la facila linguaggio estas conceptita ciel croma offerto. Ciel mal precisan regulon por facila linguaggio, linguistino el colonio prescribas. Gi estu tiel simpla kiom necessas, cae gi estu tiom comprenebla kiom eblas. La textoi estu tui ec conatai de la cel gruppo, sed la simpligo estu samtempe laueble cascia, porce ili ne offertu stigmatizan potenzialon, substrecas la esploristino en colonio do ne estu tro da ripetoi, ne estu troa simpligo. Ancao el la cel gruppo mem, jen ca jen venas la critica averto pri infana linguaggio. Necessas lausci fingro pinta sent emo, ce la formulado, ciu usas facilan linguaggion, tiu ne estu markita kiel mal intelligenta la linguistino vidas legitiman raiton pri facila linguaggio. Iaiam existas suffice grande offerto de textoi cae materialoi en facila linguaggio, sed devus esti ancora oplida gi, cae precipe la qualito devus ofte esti pli bona. Bedaurinde, multai textoi estas malbone redactitai. Facila linguaggio postulas multe da attento en la vercado. La cel gruppo estas tre heterogena. Ju pli precise oni conas la cel personoin, des pli celite, cae pli bone, oni povas formuli en facila linguaggio.